الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد ما در ادامه بحث هجرت صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبشه به هستیم اشتاد خوردی گفتیم از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم از مردان به حبشه رفتن و نزدیک به 18 نفر زن پادشاه حبشه نجاشی خوش آمد میگه به اونها از اونها دفاع میکنه و پناه بهشون میده در همون حال بود که در همون وقتی که صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم در حبشه به سر می بردن همسر ام حبیبه الله بن جحش فوت میکنه رسول الله هم صلی الله علیه و سلم در همون حالی که ام حبیبه در اونجا به سر میبردن خواستگاریش میکنن و نجاشی به ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم او رو در میاره پس ام حبیبه عقدش با نجاشی در حبشه میبنده با رسول الله صلی الله علیه و سلم با مهریه چار, هزار دینار اونم شاهزادینا از طرف خودش از طرف خود پادشاه نجاشی بود معمولا مهریه های همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم 400 دینار بود این همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم ام حبیبه نجاشی از طرف خودش 4000 دینار میگذاره برای ازدواج رسول الله ازدواج او با رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اونم او را میفرسته به مدینه و بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه اومدن میریم به مرحله بعدی الان وقت مسلمانان و حبشه بود حالا خیلی چیزها هست در وقت حبشه که رخ داده از جمله اینکه مسلمانان وقتی که در حبشه بودن یک پیش آمدهای بدی هم به اونها رخ داد که از جان خودشون ترسیدن وقتی که در آنها در, در حبشه به سر می بردن جنگی شد بین حبشه و یکی از پادشاهان آفریقا که مسلمان ها در اونجا همراه نجاشی بودن که اونجا مسلمان ها همراه نجاشی پیروز میشن و و یه نوع احساس عزت میکنن که اونها سببی بودن در پیروزی حالا میریم به مرحله بعدی بحث عمر بن خطاب گفتیم که بین هجرت مهاجرین به حبشه و بحث اسراء و معراج مسائلی که رخ داده اولا اسلام عمر بن خطاب رضی الله عنه حالا در روایت ها اومده هرچند که روایت ها ضعیفه اینکه عمر رضی الله عنه وقتی که اسلام آوردن 26 سالش بوده حالا این روایت های واقعی هست ما گفتیم که خود واقعی در علم حدیث ضعیفه اونم از خودش داره نقل میکنه اثری نه از خودش هست و نه از دیگر صحابه و بعضی ها بر این اعتقادن که عمر رضی الله عنه اینی که در حینی که اسلام آورد بین 34 تا 36 سالش بوده در آن وقتی که عمر رضی الله عنه اسلام میاره در مکه در سالش حالا اون چیزی که از تاریخ هم نقل میشه در سال ششم بوده وقتی که حالا مسلمان ها به حبشه رفته بودند و تعداد مسلمانانی که باقی مونده بودند در مکه تعداد حلوش 40 نفر تا 56 نفر و ده نفر از زنان اون چیزی که نقل میشه از اسلام عمر این که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حق ایشان دعا میکنند و از خداوند میخواهند اللهم اعز الاسلام به احد العمرین ای خداوند امت اسلام را یا اسلام را عزت بده با اسلام آوردن دو تا یکی از این دو تا عمرها که یکیشون ابو جهل که اسمش عمره و دیگری هم عمر بن خطاب این دو تا عمری که خداوند از خداوند میخواهند طلب میکنند. ای خداوند عزت بده این یعنی اسلام را با اسلام یکی از این دو نفر عمر معروف شدتش و و حالا اون چیزی که در دوران جاهلیت بود از قصابت و سنگدلیش که گفته میشه که بردگانی که مسلمان شده بودن را میبرد اونها را نمیدونم شکنجه میداد تا جایی که شوهر خواهرش و خواهرش را در خانه بسته بود چون مسلمان شده بودن شوهر شوهر خواهرش و خواهرش هر دوتا را با هم حالا همونطور که خودش سعید همسر فاطمه خواهر عمر بن خطاب میگوید میگوید که قسم قسمها والله لقد رأيتني وإن عمر لموثق على الإسلام قبل أن يسلم قبل از اینکه مسلمان بشه ما رو به خاطر اسلاممون بسته بود و همچنین در بحث قصه ام عبدالله بنت ابی حتمه یا ختمه چنین آمده در بحث شدت و قصابت عمر بن خطاب رضی الله عنه عمر بن الخطاب با ایشان ملاقات میکنه با ام عبدالله همسر عامر این روایت رو عبدالله بن عامر نقل میکنه از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین میگه ام عبدالله که روزی عمر با من ملاقات کرد و گفت که من به عمر گفتم که ما میخوام هجرت بکنیم به حبشه والله انا لنرتحل الى ارض الحبشه وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا وعامر امرأة در بعض الحاجات ما إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علي وهو على شركه میگه که در همون حالی که مال آماده میشدیم بریم به حبشه عمر با ما ملاقات کرد و کنا نلقا منه البلاء اذن لنا و شدتا علینا میگه که عمر رضی الله عنه بلا و شدت بزرگی و بسیاری میدیدیم بعد عمر رضی الله عنه چنین سوال میکند که آیا شما میخواهید برید به حبشه گفت آری لنخرجن فی ارض الله آذیتمونا و قهرتمونا حتی یجعل الله مخرجا این که قسم به خدا که شما اذیتمون کردید شما نمیدونم شکنجمون دادید و ما در سرزمین خداوند هر جایی که خداوند خواست ما فرار میکنیم عمر رضی الله عنه حالا این شخصی که این اینچنین ازش یاد میکنند با این سنگلیش چنین میگوید میگه صحبتم الله خداوند صاحبتون باشه و یارتون باشه خداوند یارتان باشه صاحبكم الله و رأیت له رقه لم اكن اراها میگه یک نرمی و یک لطافتی از عمر دیدم که روزی ندیده بودم ثم انصرف وقد احزنه خروجنا میگه بعد از این منصرف شد و ناراحت شده بود که چرا داریم ما فرار میکنیم عمر اینجا ناراحت میشه چرا ما داریم فرار میکنیم و میخواهیم از مکه بیرون میریم قالت جاء عامر بحاجته تلك میگه عامر اون چیزی که قاصد بود رفته بود که آماده بکنه برای سفرمون فقلت له يا ابا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا میگه ای عمر اگه کنی پیش بودی میدیدی که عمر چقدر ناراحت شده بود اینکه ما داریم میخوام بریم و چقدر قلبش نرم شده قال اطمعتی فی اسلامه میگه که شدی که اسلام بیاری این شخص قلت نعم گفتم آری عامر میگیاد، فلا یسلم الذي رأیتی حتی یسلم حمار الخطاب میگه قسم میخورم میگه این عمر که من میبینم اسلام نمیاره تا اینکه اولاغ پدرش خطاب اسلام بیاره اولاغش اگر مسلمان شد خودش مسلمان میشه یعنی این چینین او را تنگل میدینن ولی خودش همونطور که ام عبدالله همسر عامر میگید میگه که من ازش چیزی بدی ندیدم اون چیزی که من ازش دیدم یک نوع نرمی بود و حسش و گمانش هم گمان این زنم همونطور که حس میزد عمر دلش نرم شده بود که بیاد اسلام بیاره اسلام عمر رضی الله عنه اسلام میاره اسلامش رو اعلام میکنه و عبدالله بن مسعود هم چنین میگه رضی الله عنه صحابه رسول الله الله علیه و سلم ما زلنا اعزه منذ از اسلم عمر میگه که همچنان از وقتی که عمر اسلام ورد ما عزیز شدیم از وقتی که عمر اسلام ورد ما عزت پیدا کردیم و در جای دیگر میگوید لقد رأيتنا وما نستطيع ان نصلي بالبيت حتى اسلم عمر میگه همچنان چند ساله شش ساله که ما اسلام آوردیم یک روز جرأت پیدا نکرده بودیم که بریم کنار کعبه اسلام نماز بکنیم روزی جرأت پیدا نمیکردیم بریم نماز میکنیم وقتی که عمر رضی الله عنه مسلمان شد دیگه از اون به بعد جرأت پیدا کردیم که بریم جنوب کعبه نماز بخونیم فلما اسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي وقتی که عمر اومد به جنگ اونها برپا و از اون به بعد دیگه راحت نمازمون خوندیم و در جای دیگر همین عبدالله بن مسعود همه روایت صحیحه از عبدالله بن مسعود در جای دیگر چنین میگوید ان اسلامه کان نصرا اسلام عمر نصرت اسلام بود عبدالله بن عباس از صحابیان کوچک رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که عمر اون تعنی رو میخوره که اون ضربه ابولولو مجوسی رو میخوره وقتی که با عمر ملاقات میکنه چنین میگوید به عمر بن خطاب رو میکنه و میگوید ای عمر فلما اسلمت كان اسلامك عزا احتراف صحابه فضیلتی که عمر رضی الله عنه داره ما باید معروف معروف بداریم ما معروف رو بشناسیم این عمر بود این فضیلتی که عمر داشت حقی که در گردن ماها داشت علالق این اسلامو به ما رسوند عبدالله بن, عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چنین خطاب میگوید به عمر بن خطاب میخواد یکمی دلداری بهش بده میگوید فلما اسلمت کان اسلامک عزه وقتی که اسلام آوردی اسلامت عزت بود برای ماها و اظهر الله بك الاسلام و رسول الله و اصحابه و سبب شد این اسلامت که ما قدرتمند بشیم ما و مسلمانان و رسول الله صلی الله علیه و سلم قدرتی پیدا بکنه عزت بود برای ماها اسلام تو ای عمر بله این عمر ابن خطاب و اینم اسلامش خود فرزندش عبدالله ابن عمر که میگوید من فرزندی کوچک بودم بچه بودم در اون دورانی که رسول الله که در اون دورانی که پدرم عمر بن خطاب اسلام آورد میگوید که وقتی که پدرم اسلام آورد رفتم به دنبال پدرم پدرم دیدم که سوال میکنه ای القریشی انقل للحدیث کدام یک از قریشی ها حرف و سخن را بیشتر انتقال میدن زود حرف را منتقل میکنند فقیل له جمیل بن معمر الجمحی قال فغدا الیه اسم معرفی کردن جمیل بن معمر میگه که به طرف او رفت قال عبدالله بن عمر فغدوت اتبع اثره وانظر ما يفعل وانا غلام اعقل كل ما رأيت میگه که رفتم پشت سر پدرم به دنبالش میرفتم ببینم پدرم چطور میکنه میگه منم بچه ای بودم که عقل داشتم و میفهمیدم هر که میدیدم میگه اومد در نزد همین جمیل بعد چنین میگوید اعلمت یا جمیل انی قد اسلمت و دخلت فی دین محمد آیا میدونی که من وارد اسلام و اسلام شدم دین محمد قال فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعت ابي میگه میگه وقتی که این چنین به عمر به اون گفت میگه که بلند شد که رو جمع کرد که بره انتقال بده اسلام آوردن عمر میگه پدر من به دنبالش رفت منم به دنبال پدرم حتی اذا قام على باب المسجد صرخ به اعلا صوت وقتی که اومد در کنار مسجد حرام صدا زد همین جمید گفت که یا معشر قریش الا ان عمر قد صبح عمر تابعی شد قلا تابعی معمولا قد یعنی به دین فدرال شما پشت داده حالا از باب مذمت میگفتن قال و و عمر من خلفه فدرم میگه عمر از پشت سرش میگه کذب ولكني قد و وشهدت ان لا اله الا الله وان محمدا عبده و رسوله دروغ گفته من مسلمان شدم و شهادت میدم که هیچ معبود به حقی نیست مگر الله و اینکه محمد بنده و رسول بنده. میگه وقتی که عمر میاد این چین هم خودش از خودش دفاع میکنه و اسلامش رو ابراز میکنه میگه که مشرکین دور جمع شدن ریختن به سر گردنش میگه همچنان کشتی میگرفت با آنها نزدیک 300 خوردی نفر بودن نزدیک 300 خوردی نفر یک نفر جلوی مسجد به خاطر اسلام داره کتک میخوره میگه همچنان ایستاده بود با آنها میجنگید با آنها مبارزه میکرد تا اینکه حتی قامت الشمس على رؤوسهم تا اینکه شمس خورشید وسط آسمان ایستاد بعد از بس که عمر خسته شده بود نشست فبینما هم على ذلك اذ اقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص کوشی حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم میگه که همچنان الان اونو کتک تا اینکه یک شخصی با شخصیت از قريش اومد اومد در کنار اونها و گفت که شما چه کار دارید میکنید گفتن که عمر تابعی شده عمر به دینش و دین اجدادش خوش داده گفت که سب کنید رجل اختار لنفسه امرا فماذا تريدون شخصی اختیار خودش رو داره یه چیزی را انتخاب کرده شما چی کار داره که دخالت بکنید در شأن خودش دلش خواسته مسلمان بشه به شما چه ربطی داره اترون بنی علی ابن کعب يسلمون لكم صاحبكم هذا او يسلم لکم يسلمون لكم صاحبكم هكذا خلوا عن الرجل میگه که وای بر شما میگه که شما فکر میکنید بنی عدی که از قبیله عمر بن خطاب عمر بن خطاب را این چنین از شما تحویل میگیرن وای بر شما که جنگ بین عرب میشه اگر عمر رو کشتید یعنی منظور اگر عمر رو کشتید مشرکین از بنی عدی هم میان خونبه های عمر را بگیرن با کشتن شماها قال فوالله لكأن مكان ثوبا کشف عنه میگه مثل یک لباتی بود اون درد و اون زد, و کتک ها که از تن عمر بیرون آوردن دیگه اونها از طرف عمر به دور رفتن حالا در بحث عمر بن بحث منخاتمه میدیم احادیثی که اومده که صحت نداره اولا اینکه عمر رضی الله عنه قصه ای که اومده که در کنار کعبه در حین نماز مغرب رسول الله قرآن میخوندن و عمر گوش میدادن و بعد از اون حادثه مسلمان شدن و عمر پشت پرده های کعبه خودش رو قایم کرده بود این روایت ها صحیح نیست اولا دومن از جمله روایت ها که خیلی مشهوره در نزد ماها اینکه روزی خواهرش فاطمه وقتی که به خاطر اسلامش او رو زده بود آیاتی را از قرآن میخوند صحیفه همراهش بود کلا قصه معروفه که عمر درخواست میکنه که از اون کتاب بهش بده از اون اوراق بهش بده خواهرش تحویلش نمیده میگه تا اینکه وضو میگیری بعد حالا بعد از اون حادثه مسلمان میشه اینم بازم از روایت هایی هست که در بحث اسلام عمر رضی الله عنه صحت نداره بس دو تا از روایت ها یکی اینکه در حین نماز مغرب رسول الله قرآن میخوندن اسلام آوردن این ضعیفه و دومی هم بازم که قصه خواهرشه که اوراق تحویلش نمیده از قرآن تا اینکه وضو بگیره اینم بازم از جمله قصه هایی هست صحت نداره لیکن شاید حالا هرچند که ضعیفه و اصلا احتجاج هم بهش نمیشه ضعفش خیلی شدیده لیکن حالا شاید تأثیر داشته باشه ما این کار نمی کنیم لیکن اون چیزی که هست این روایت ها صحت نداره بیشترین چیزی که حالا ما لمس کردیم از این قصه هایی که نقل شد بزرگترین علت و سبب این بود که عمر رضی الله عنه رنج شده بود از اینکه مسلمانان دارن هجرت میکنن به حبشه به خاطر دینشون این واقعه همونطور که همسر عامر نقل میکنه برای ما یکی از علتهای اساسی بود در تأثیر پذیرفتن عمر از اسلام و اسلام آوردنش و اعلام اسلامش میمونه مباحثی بازم بین اسلام آوردن عمر و بین بازم اسراء قصه شعب ابي طالب و مبارزه مشرکین با رسول الله صلی الله علیه و سلم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و علی آل محمد